İşte diyor ki bak filan tamam o derse tamam doğrudur. Evet. <clears throat> Ve burada e, yine İmam Abu Davud Rahimahullah'ın zikrettiği bir hadiste diyor ki ma شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَ مِنْ خُلُقُ الْحَسَنِ diyor. Kıyamet gününde diyor müminin kefesinde en ağır olan şey güzel ahlaktır. Yani kişi güzel ahlaka sahip olursa tamam mı? Tabii ki Müslüman ile kafir arasındaki ayrımı yapmamız gerekiyor. Kafir olan bir kişi dünyada o güzel ahlakından dolayı Allah Celle Celaluhu dünyada onu mükafatlandırıyor. Öbür dünyada kesinlikle öbür dünyada hiçbir nasibi yoktur. Yine cehennem ehlidir. Küfür üzerinde ölürse. Ama Müslüman bir kişi hem dünyada hem de o güzel ahlakından dolayı öbür dünyada hem Allah Celle Celaluhu'nun sevdiği bir kul hem de Aleyhisselatü Vesselam'ın sevdiği bir kul olmakla beraber tamam mı? Allah Celle Celaluhu'nun sevdiği bir kul olduğu için en güzel mükafatlarla ne yapıyor? Mükafatlandırıyor. Ve kâle Nebi Aleyhisselatü Vesselam İnnel mu'min le yudrik bi husni hulukihi derecetü's saim el kaim diyor. Mümin bir kişi diyor güzel ahlakından dolayı aynen diyor gece namazını kılan ve gündüzü de oruçla geçiren bir kişi gibi diyor sevap alıyor. O kadar ki güzel ahlak önemli bir unsurdur. Ve kâle aleyhissalatü vesselam bunu Abu Davud rivayet etmişti. İmam Ahmed rahimahullah musnedinde de şunu zikrediyor. Diyor ki Ve kâle aleyhissalatü vesselam li Abdullah bin Amr. Allah aleyhissalatü vesselam Amr'ın oğlu Abdullah'a diyor ki Arba'un ize kunna fike fema aleyke ma fateke mined dünya. Dört şey sende mevcut olursa diyor artık dünyada hiçbir şey için üzülme. Hifzu emanetin diyor. Senin yanında bir emanet emanet konsa diyor o emanete sahip çıkacaksın. Hiçbir zaman o emanete hıyanet etmeyeceksin. O emanet ister mal olsun ister can olsun. İkincisi ve sudkul hadis. Konuştuğun zaman doğru konuşacaksın. Ne olursa olsun, ne bahasına olursa olsun hiçbir zaman diyor yalan atmayacaksın. Ve husni halika diyor. İnsanlarla insanlarla münasebetlerin devamlı güzel ahlaka bağlı olacak ve iffetin fi ta'me. Burada iffe ey şerefli, namuslu, terbiyeli insanlarla, insanların namusuna karşı, komşularına karşı, şuna karşı, buna karşı her an için iffetli olacaksın. Yemende, içmende, başkaların, mesela senin gözün başkalarının yemesinde, içmesinde, malında, mülkünde kalmayacak. Bir şahıs mesela senden daha yüksek olabilir. İster ilim yönden, ister yakışıklık yönden, ister kuvvet yönden, ister zenginlik yönden senin gözün o konuda, senin gözün onda ne, yap ne olmayacak? Hiçbir zaman onda kalmayacak. Veyahut da gözünü onun malına dikmeyeceksin. Veyahut da onu haset etmeyeceksin. Çünkü biliyorsunuz haset iki çeşittir. Bir gıpta manasıyla manalandırıyorlar. Bir de haset. Gıpta demek ey hayırlı şeylerde bir Müslüman kardeş diğer Müslüman kardeşini kıskanırsa bunda bir sakıncası yoktur. Örneğin bir Müslüman mesela çalışıyor ondan sonra hep tasadduk ediyor. Başka bir Müslüman gördüğü zaman diyor keşke benim diyor şu Müslüman kardeşim gibi malım olsaydı ben de onun gibi fakirlere şunlara bunlara tasadduk etseydim. İşte bu kıskançlıkta bir beis yoktur. Ama örneğin bir kişinin bir arabası var. Başka bir kişinin de bir arabası olmadığı için Arabası olmadığı için o araba arabaya sahip olan kişinin o araba o arabanın elinden çıkmasını her an için temenni ediyor. İşte bu iğrenç veyahut da kötü bir kıskançlıktır. Bu kıskançlık nedir? Haramdır. Ve gözünü o şekilde komşusunun veyahut da başkasının malına böyle dikerse